Pružena ruka. Dobar dan slušateljima Internet radija Srijem i ovoga ponedjeljka na početku još jednog izdanja emisije Pružena ruka. Danas razgovaramo o udruzi slijepih Vukovarsko-Srijemske županije, kojim povodom smo ugostili njezina predsjednika Ivana Čavara. Gospodine Čavar, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama, dobar dan vašim slušateljima i bolje vas našao. Na samom početku moram vas upitati koliki udio u ukupnoj populaciji u Hrvatskoj ima ozbiljni oblik oštećenja vida. Koliko je slijepih osoba u našem društvu? Hrvatski savez slijepih apostrofira brojku od gotovo 6000 osoba. I to vam je točno. Evo, ovaj, to vam je točna informacija. Znači, negdje oko 6000 slijepih osoba je u Hrvatskoj. A u našoj županiji? U našoj županiji mi trenutno imamo 240 članova znači 240 slijepih. Znači li to da su e, sve slijepe osobe u našoj županiji i članovi vaše udruge? Pa pretežno jesu, pretežno su, e, ovaj, imaju neke udruge gdje rečemo kao Bubamara, ona prima e, sve vrste invalidnosti, ali neki su naši članovi i tamo članovi i kod nas članovi, ali pretežno su svi članovi kod nas u udruzi. Udruga slijepih Vukovarsko-Srijemske županije utemeljena je davne 1954. godine kao jedna od teritorijalnih organizacija Hrvatskog saveza slijepih. Okuplja više od, kao što ste rekli, 200 aktivnih članova s ciljem poboljšanja njihove socijalno-zdravstvene zaštite, školovanja, rehabilitacije, zapošljavanja, prevencije, oštećenja vida, kao i na području kulturno-obrazovnog rada. Udruga njeguje šport i društveno-zabavni život slijepih osoba te radi na integraciji slijepih osoba u suvremeno društvo. Koliko ste vi osobno dugo vezani za ovu udrugu i kako biste nam predstavili njezine najzapaženije aktivnosti i rezultate? Pa ovako, ja sam inače slijepa osoba od rođenja. Član udruge sam od 1962. godine, ali tada je bila udruga slijepih u Vukovaru, E sad, poslije ustrojstva, znači udruga slijepih e, u Vukovaru više nema, nego ima županijska udruga, znači Vukovarska srednjska županije, koja ima sjedište u Vinkovcima i ja sam tu član negdje od 2006. godine, otprilike tako. E sad, šta ste pitali me? Možete nam e, predstaviti naj, najzapaženije aktivnosti? E, pa vidite da vam programe s kojima se volite pohvaliti, kreativne radionice? Evo ovako ću vam reći. Dakle, znači, e, vama je to dobro poznato, a vjerojatno i slušateljima vašima, da danas jednostavno svaka udruga, bez obzira da li to udruga slijepih i bilo koja druga udruga, mora ići na natječaje i naravno ako natječaj prođe onda ima i aktivnosti. E, nažalost nekad je, ne, mislim nažalost sad projekti se moraju raditi, nekad je to bilo sasvim drugačije, bilo je puno lakše jer su se dobivali novci i od županije i od gradova i tako dalje, međutim sad da ne širim tu temu, glavno znači rade se projekti. Evo možemo se pohvaliti, trenutno provodimo dva projekta, jedan smo počeli u ovoj godini, to je trogodišnji projekt, zove se projekt možemo mi kao i vi, to, e, taj projekt e, smo dobili od Ministarstva za demografiju, e, obitelj, mlade i socijalnu politiku, to je trogodišnji projekt. U tom projektu imamo četiri radionice. Imamo kreativnu radionicu, znači tu žene rade ručne radove od različitih materijala, od gline, gipsa, vune, perlica i tako dalje. Onda imamo sportsku radionicu, tu se igra šah, pikado, e, koje kakve društvene igre koje su prilagođene slijepim osobama, idemo na rekreaciju. Onda imamo e, socijalne usluge i imamo e, svakodnevne vještine. Znači u svakodnevnim vještinama imamo pripreme hrane, kuhanje, pospremanje peglanje, šivanje i tako dalje. Znači sve ono što je jednoj slijepoj osobi u svakodnevnom životu potrebno. Evo to su četiri radionice znači, koje se provode i sad ako ima od nekih naših članova koji slušaju ovaj radio, dakle može se javiti na naš broj e, 332095 i djelatnica će reći kojim danom je koja radionica. To je znači projekt sada koji nam je prošao, a imamo projekt znači koji već evo petu godinu provodimo, to je Videći pratitelj. To je jedan jako dobar projekat koji stvarno e, pomaže našim članovima, pogotovo onima koji žive sami, a imamo znači, članova koji bračni drugovi, a ni jedan ne vidi. Znači taj videći pratitelj ode kod njih kući, odvede ih kud god treba, da li to u poštu, bilo koju državnu ustanovu, trgovinu, tržnicu, znači s njima to sve obavi ono što vi, naravno koji vidite možete sami, mi slijepo osobe e, te stvari baš sami obaviti ne možemo i zato imamo videćeg pratitelja koji ide sa njima i obavi to što treba. to je jedan jako, jako dobar projekt, ali taj projekt nemamo samo mi, naša udruga, znači to imaju većinom sve udruge u, u, u Slijepi u Hrvatskoj i to je za pohvalu stvarno da je e, ministarstvo E, za demografiju, e, obitelj, mlade, socijalnu politiku imalo sluha prema slijepim osobama. E, koliko članova vaše udruge koristi usluge videćeg pratitelja ovog trenutka? Pa ovog trenutka koristimo negdje, imamo negdje oko 30-40 članova redovni koji to koriste, ali pazite, svaki član udruge može koristiti vidjećeg pratitelja. Pazite, nije samo onaj koji živi sam. Evo recimo, ja imam suprugu i sina ali nećemo, supruga mi nije kući kod doktora ošao, sin radi, a ja moram, šta ja zadem, ići kod zubara. Dakle, ja mogu videćeg pratitelja uzeti da me odvede. po znači, potrebi? Po potrebi, upravo tako. Rekli smo udruga slijepih okuplja doista veliki broj članova. O kojim dobnim skupinama govorimo? Iz kojih mjesta? Kako izgledaju vaši... pazite, članovi su iz cijele županije. E sad, E, ja uvijek to volim reći, mladih e, na našu sreću nemamo puno, imamo nešto mladih koji idu u srednje škole, imaju nešto na fakultetima, ali nemamo puno, većinom su to kod nas pretežno e, starija dob. Djeca nemate? Imamo djece nešto, e, e, ali to su djeca, rećemo, koja idu u redovne škole. Dakle, znači, nema više, što je nekad bilo, rećemo, kad sam ja išao u školu, to su išli u Zagreb, baš u centar Vinko Bek, što je bilo e, za slijepe osobe. Sad je reintegracija, dakle sve slijepe osobe, đaci od prvog do osmog razreda idu u redovne škole. Kako izgledaju vaši sastanci, vaše druženje? Pa pazite, zavisi što se radi. Zavisi što se radi. Ako je sport, ako je sport druženje, znači igra se pikado, igra se šak, društvene igre, e, ako treba odemo u dvorište, radimo gimnastiku, rećemo, to je sad na sportskoj radionici, razumijete? Zavisi sve koja radionica šta radi. Na tjednoj bazi su radionice? Te, e, radionice su na tjednoj bazi, znači u tjednu četiri dana su za, predviđena za te četiri radionice. E, u kojoj mjeri su svakodnevni problemi vaših članova isti, a u kojoj mjeri različiti? Naime, pretpostavljam da se među članovima razlikuju i uzroci i stupnjevi još Naravno, pa naravno, pazite, razlika je velika, recimo, meni E, je puno lakše koji ne vidim od rođenja nego onome recimo koji oslijepi od šećera naglo, za njega je to velika promjena. naravno da se on u životu i u svakodnevnim vještinama ne može, ne može snaći kao ja i nikako ne može biti isto njemu i meni. Razumijete? Međutim, mi e, takve koji oslijepe šaljemo na rehabilitacije u Zagrebe ćemo da se obuči hodat pravilno sa bijelim štapom i tako dalje. Znači, e, to je sve, e, zavisi kako ko oslijepi. Da, zanimljivo je što ste rekli da je vama lakše nego osobama koji su oslijepili tijekom života. Pretpostavljam da razgovarate o tome. Da, da razgovaramo mi o tome i, i uvijek nastojimo pomoći, evo recimo svakodnevne vještine, mi možemo na toj radionici svakodnevnih vještina, isto tako naučiti rećemo neku osobu koja je naglo oslijepiva, kako da se orijentira u prostoru. Da. I to, i to je ovaj, onda rećemo, e, baš na ovim radionicama, evo rečemo koje, žene koje su oslijepile od šećera, isto, jako će se te, e, puno će se teže snalaziti u svojoj kuhinji, e, rećemo od neke žene naše koja je oslijepila od rođenja e, i za nju je to nekako normalno, dok za ovu osobu koja je oslijepila nago nije normalno. Isto dakle, znači, e, evo imamo znači svakodnevne te vještine, znači možemo ju pokazati, učiti je u te radionici kuhanje, pospremanje, peglanje, ušivanje dugmeta. Pazite, mi imamo iglu, rećemo, posebno za uvlačenje konca, koja ima vodilicu, znači potpuno slijepa osoba bez problema uvuče konac u iglu. Dok srećemo žena koja je sad oslijepila i ovaj kaže kako ću ja uvući konac u iglu. Pa <laughs> lijepo, evo pokazat ćemo ti i tako da na taj način pomažemo takvim osobama. Govore, e, neki vele, evo, kad, kad su osobe hendikepirane za jedno čulo da su im puno izoštrenija ostala. Je li to istina? Jest, jest jest to je istina, dakle znači, e, pazite, e, vi, ste, vi se osvanjate na oči, na vaš vid, jer vi to vidite. Ja se osvanjam na sluh. Da. Razumijete? Znači ja, ja, ja osjetim kad prelazim preko ceste, ja moram dobro osluhnuti da li auto ide. Onda ako se krećem sam, meni se dogodi da nekad bez štapa krenem. Naravno, e, vi gledate očima da je sad zid pred vama. Ja ga ne vidim, ali ja ga osjetim da je on pred mene. To je to sedmo čulo, tako Sedmo Malo prije ste spomenuli i orijentaciju. E, kako se vi orijentirate? Ja se dobro orijentiram, zato što sam ja, kažem, od rođenja slijep i to je za mene nekako, ajde rećemo normalno. <laughs> da, baš tako. Pretpostavljam da u svom radu kontinuirano uključujete i stručnjake, posebice kada su e, u pitanju djeca. Pa jeste. E, ovaj, na koji način surađujete sa strukom? Pa vidite, mi imamo u Zagrebu, recimo, e, defektologi i tako dalje, tu su da je centar Vinko Bek, i obično mi, ako ćemo baš iskreno, e, ako trebaju nekakve take, imaju probleme, mi njih šaljemo na kakve rehabilitacije u Zagrebu. Spomenuli ste integraciju e, djece u obrazovni sustav. Da. Koliko to dugo funkcionira i jeste li zadovoljni s tom provedbom? Ha, čujte. S rezultatima te integracije? E, ne znam, zavisi kako to ko gleda. Ja, ja uvijek sam mišljenja bio, jer sam išao tamo u školu, da je ipak ta škola nama bila pogodnija, međutim, čujte, e, vremena su taka, ljudi se snalaze, ali znate koji je problem školovanje naše djece? Problem su knjige, problem je financiranje. Ja samo vama reći, a i vašim slušateljima, vi možete zamisliti da jedna knjiga koja se tiska na brajevom pismu je 50 puta skuplja od crnog tiska. Da. E sad, ko će to financirati? Pa tako da se ti naši roditelji snalaze na koje kakve načine i tako dalje e, da bi, ta djeca ipak e, mogla pratiti redovnu školu. Eto, to je to. E, u kojoj mjeri su evo ta učila, te knjige recimo dostupna vašim članovima? U Slavoniji primjerice. Pa čujte, mi vodimo borbu na nivou Hrvatske. Nije to problem, pazite, to nije problem našoj županiji, to je problem u cijeloj Hrvatskoj. Znači, mi, mi gledamo i, i sa vladom se gore surađiva i razgovara da se na neki način pronađu sredstva da se tiskaju knjige na brajevom tisku, da se mogu djeci dati u školi. Međutim, iskreno rečeno, to još nije riješeno. Problem je, pazite, nije samo to mi evo 20 i godina od kada je nastala Hrvatska država vodimo borbu sa inkluzivnom dodatkom. To je u biti, da bi to vole reći, tuža pomoć i njega. Da. Nažalost, ja vama moram reći vašim slušateljima, jer vi možete zamisliti da jedna slijepa osoba koja nigdje ne radi, nema nikakva primanja od centra za socijalnu skrb, dobio taj inkluzivni dodatak 350 kuna. Recite vi meni šta može napraviti, kakvu uslugu u, tijeku jednog mjesta ta, ta osoba može dobiti sa ti 350 kuna. Da, to je zbilja žalostno. To je žalostno i mogu vam reći, evo, kažu, Hrvatska država je naprednija od Srbije, od Bosne i tako dalje. Mogu vam samo reći da oni svi u tim bivšim državama imaju i kamo veći inkluzivni dodatak nego kod nas. Borbu vodimo sa, svim vladama dosad. Svi obećavaju, a u biti pomaka nema. Evo i sad je naš predsjednik Hrvatskog sajza slijepi išao kod ministrice na razgovor o svezi glede inkluzivnog dodatka. Sad ćemo imati 27. ovog mjeseca godišnju skupšinu pa ću čuti e, tamo šta su, šta su obećali. Pa postoje li naznake da će se u skorijoj budućnosti vaš status u, u, Hrvatskoj promijeniti, poboljšati? Čujte, e, ja, e, da se ne nadamo ne bi se borili. Mi se nadamo, a sad kad će to biti, to vam stvarno ne mogu reći. Kako vam javnost može pomoći? Je li društvo primjereno educirano o položaju svih osoba s invaliditetom, pa onda i slijepih? Pa čujte, nije baš, ja ću vam reći samo primjer naš slijepih. Evo recimo mi imamo Svetu Luciju, recimo pa tu nam dolaze povodom Svete Lucije, to je zaštitnica inače slijepih, ako vas slušatelji ne znaju. Znači, nama svake godine dolaze u udrugu, e, nešto, nekad srednja škola, nekad osnovna, dolazi i djeca iz vrtića prvo e, smo primijetili da mnogi bi htjeli pomoći slijepim osobama, ali jednostavno i ne znaju pravilno kako pomoći. E onda mi tu rečemo kad nam dođu u udrugu, pokažemo im pomagala, znači prezentiramo pomagala s kojima se mi svakodnevno služimo i onda im pokazivamo kako pravilno pristupiti slijepoj osobi. Pazite, vi rečemo, e, hoćete meni pomoći, nije da vi ne bi pomogli, a u biti vi ne znate pravilno kako meni pomoći. Vi meni čak nekad možete od nemoć, ne pomoć nego od nemoć. Da, važna su pravila ponašanja. E, upravo to. I mi nastavimo educirati e, znači, naše građanstvo, naše županiji, kako ako negdje sretno slijepu osobu, kako i na koji način pravilno pristupiti i pomoći. Imamo li na našem području dovoljno stručnjaka, pa evo i volontera koji su zainteresirani za, za takvu pomoć? Spom, pa i, ispričavam se, spomenuli ste, spomenuli ste pratitelja, a evo usput vas pitam i za, za pse. Pa vidite, pse vodiče se isto mogu dobiti, mora se to u Zagrebu javiti i tako dalje, međutim psi vodiči su jako skupi. Ja ću vam samo reći radi primjera da jedan pas vodič da ga se obuči, da, ga, da bi ga dobila jedna slijepa osoba košta negdje oko 100.000 kuna. Imamo li ih uopće na području naše županije? E, na području naše županije ima jedna osoba iz Iloka, trenutno je ona u Zagrebu i naša je članica i ona ga ima već, ja mislim, jedno 5-6 godina, ako ne i više. E sad se vraćam na pitanje o volonterima. Volontere imamo, volonteri su koji nam dolaze i pomažu u ovim radionicama raditi, imamo jedno troje, tri, četiri volonterke koje redovno dolaze na radionice, E, i pomažu. I znači ne samo na radionice, idu s nama na sajmove i tako dalje. Znači njima se ovaj, mogu zahvaliti, jako nam oni puno pomognu volonteri. Pa samo 3-4 osobe, to dovoljno? Dovoljno dovoljne, tri, 4 osobe je dovoljno. E sad pazite, ima, možemo imati više prema potrebi, razumijete? Jasno. Prema potrebi. Ali evo kažem, videćeg pratitelja imamo, dakle, znači to je dečko koji e, je mlad, znači petu godinu kod nas radi i znači on pomaže svim članovima cijeloj županiji, naravno kada je to kome potrebno, oni nazovu udrugu, upišu e, djelatnica vrijeme kad treba otići kod osobe, ode i obavi sve što treba. Evo, to je jedna velika pomoć videćeg pratitelja nama slijepim. Koliko su mediji senzibilizirani i zainteresirani za vaše probleme i potrebe? Pa ne mogu se žaliti na medije našoj županiji. Što se tiče eh, medija, prate nas u svim našim aktivnostima redovno prate. A na državnoj razini, kako to ocjenjujete? Pa na državnoj razini mislim da smo isto zadovoljni, ali to opet je više u nadležnosti Hrvatskog savjeza slijepi. Naravno, naravno. E, ne znam, kontaktirate li sa sličnim udrugama izvan Hrvatske, ali me zanima njihov položaj i socijalna uključenost njihovih člana. Da, da. znači, pitam vas, je li isto slijepim osobama živjeti u Vukovaru ili Mariboru, u Zagrebu ili Beču, recimo? Ne, to je velika Pojasnite nam malo, molim vas. Velika razlika, pazite, što da vam ja kažem, rečemo u, Austriji i u Njemačkoj rečemo slijepa osoba ima tuđu pomoć i njegu 700 eura. Je vam dovoljno to rečeno, kod nas 350. To je samo jedan primjer. Evo u Bosni imam preko graničnu suradnju sa udrugom e, slijepih osjećenog vida Tuzlo. Rećemo, evo Tuzlo kažu da je Bosna zaostavio od Hrvatske. Oni imaju 200 eura inkluzivni dodatak, a mi 350 kuna. Znači nije isto živjeti ovdje ili tamo. S kojim e, udrugama izvan granica e, Lijepe naše još surađujete? E, surađujemo, surađujemo, imamo prekograničnu suradnju. Ede sad već kad pitate, moram i to sad reći. Evo sad u 14. listopada imamo međunarodni turnir u Pikadu koji će se držati u Vukovaru a pokrovitelj je Lions klub Vukovar. Jasno. Tako je, i tu nam dolazi šest ekipa, plus nas je dvije, bit će osam ekipa. Znači dolaze dvije ekipe iz Beograda i jedna iz Novog Sada. Dolaze dvije iz Bosne, jedna iz Tuze, jedna Živinica i dolaze nam iz Celja ekipa. Evo, imat ćemo znači E, e, turnir, u govornom pikadu 14. znači ovoga mjeseca u hotelu Lab s početkom. E, mislim da će turnir početi već u 10 sati. S obzirom na vaše iskustvo životno, pretpostavljam da ste kontaktirali sa puno, puno slijepih osoba iz mnogih država. Kakav je vaš dojam? Gdje zapravo, gdje se oni najjednostavnije nose sa svojim životnim teškoćama? Pa čujte, e, e, <laughs> nazove se moram reći, e, je novac problem. Znači, <laughs> najlakše se nose tamo gdje mogu svoje usluge, znači gdje dobivaju taj inkluzivni dodatak, gdje mogu ovaj, platiti nekome da mu učine neku uslugu. Znači u bogatim državama? Tako, u bogatim državama. I to je, to je jednostavno tako. I zato kaže, mi se moramo boriti u Hrvatskoj i borimo se, ali nikako da se izborimo. Da, da, znate što je, stvar je do političara. Kad oni stvarno budu imali razumijevanja prema nama, naće se sredstva. Nemoguće da, da, da, da tako napredna država Hrvatska, da slijepa osoba 350 kuna ima zato što ne vidi. Mislim, to je sramotno. E, nismo se dotaknuli zapošljavanja. Možemo li govoriti o učinkovitom sustavu zapošljavanja osoba s oštećenim vidom? Koliko je, koliko na, na, području naše županije Sad takvih osoba u nekom obliku radnog odnosa? Imat, e, ovo vam je jako teško pitanje. Ne u našoj županiji, na nivou cijele Hrvatske. Nažalost, vi dobro znate koliko ima na zavodu zapošljavanje zdravi osoba nezaposlenih. Puno. Takav je problem u cijeloj Hrvatskoj, tako isto u našoj županiji, dakle, znači, jednostavno, jako je teško zapošljavanje. Jako teško, to je nekad kad sam ja radio bilo puno lakše, je bio zakon, e, da se mora primiti lijepa i tako dalje. Međutim, i sad zakon postoji, ali e, nažalost e, moram reći ono što je. nekim poduzetnicima je lakše platiti kaznu nego primiti slijepu osobu na posao. Koliko uopće slijepih osoba radi u Hrvatskoj danas, otprilike? Pa ne znam, taj podatak točan. u našoj županiji, u naši, vaših članova recimo? Evo, od naših članova samo znadem, trenutno što ja znadem, radi samo jedna osoba. I to mlada osoba, znači, e, a ovo ostalo, e, su to kod nas sve sada umirovljenici. Međutim, bojim se sad za ove koji se školuju, koji sad su na školovanju na fakultetima, kako i gdje ih zaposliti. Tako da je to jako, jako velik problem zapošljavanja. A za koje su poslove primjerice mlade slijepe osobe zainteresirane? Pa čujte, sad je najviše za fizioterapeute i onda idu na fakultete, naravno kojih imaju znanje, koji mogu proći na fakultetu, a recimo, i to imamo isto problem na nivou Hrvatske, i gore sam ja, pošto sam i u, ovaj, u skupštini u HSS-u, imamo problem sa našom srednjom školom gdje smo rekli da moraju promijeniti nešto, da ne mogu više ta zanimanja koja oni eh, puštaju, biti jednostavno, pazite, ta, ta zanimanja su izumrova, Rećemo, ja sam bio neka telefonista, to je jednostavno zanimanje izumrova, Razumijete? I sad mi moramo, ali mislim da je zasada za sada, po mom osobnom nekakvom mišljenju, eh, fizioterapeut, rećemo, to je dosta dobra struka za slijepe osobe. I naravno oni koji mogu završiti fakultet, naravno zašto je nadaren, da će ići za pravnika, da će ići, šta ja znam, evo mi imamo isto jednog člana koji je pravnik po struci i radi u Zagrebu. Jasno. I tako dalje. Upoznao sam nekoliko vrhunskih umjetnika, slijepih osoba. Imate li vi umjetnika među svojim članovima? Ne, baš umjetnike nemam, iskreno rečeno. Jeste upoznali vi kojega? E, u Zagrebu, da, ovdje kod nas u Županiji Kipara? E, ne, osobno nisam kipara upoznao. E, u subotu 15. listopada Međunarodni je dan bijeloga štapa. Kako ćete ga obilježiti? Evo to sam već rekao, znači 14. imamo ovaj... Obilježit ćete ga dakle uoči toga dana. E, to mm. toga dana, sam dan nećemo ništa jer je to nedelja, ali ćemo zato u ponedjeljak, znači 16. izaćemo u Vinkovcima sa štandom gdje ćemo našim građanima prezentirati, dakle znači pomagava s kojima se svakodnevno služimo onda ćemo prezentirati radove koji se rade na radionicama iz ovog projekta možemo mi kao i vi i dolaze nam u 13 sati iz osnovne škole četvrti razred, e, njih 48 djece dolazi. I to će vjerojatno i televizija popratiti i tako dalje. I, to toj, djeci ćemo isto pokazati, znači pomagava e, s kojima se služimo. Pokazat ćemo i kako pristupiti pravilno slijepoj osobi. Pokazat ćemo i znači radionice u kojima radimo i to bi bilo to. Ja se ispričavam, e, dakle, 15. listopada je u nedjelju. U nedjelju. Jeste 15. u nedjelju. Spomenuli ste da ste, e, da ste aktivni u Hrvatskom savezu slijepih. Imate li saznanja kako će se taj datum obilježiti na državnoj razini? Evo još nema, nadam se da ću ovaj tjedan e, dobiti od predsjednika upute da vidimo. Ne znam što je, ne znam što je riješio sa gospođom ministricom u ministarstvu, pa morat ćemo se prilagoditi prema tome. Znate. Možete li nam na kraju otkriti buduće aktivnosti u radu udruge? Pripremate li nove programe, sadržaje za svoje članove? Što biste ovom prilikom poručili možda nekim budućim članovima? Pa ne, pa se budućim članovima i sad našim nekim članovima e, preporučivam znači da se jave udrugu, e, znači imamo četiri radionice, uvijek se mogu uključiti u radionicu koji oni to žele, samo nek se jave, znači djelatnici, ona će kojim danom je, koja radionica i dobro došlo svako ko želi, a ja preporučavam da se izvlači iz kuće, da ne budu u samoći, da dođu na druženje, a bit će i društveno korisno. Socijalizacija je jako važna. Naravno da je jako važna. A to sam zaboravio reći, dakle isto znači, sad baš kad pričamo o tom projektu, znači imamo partnerstvo u tom projektu, partneri su nam grad Vinkovci, Centar za socijalnu skrb i srednja strukovna škola u Vinkovcima, znači i oni će nam dolaziti malo pokazivati oko kuhanja, šivanja i tako dalje. Iz centra socijalni skrb nam dolaze djelatnice po dogovoru, znači tu nam imaju predavanje, o sad smo zadnji put imali baš predavanja o tom inkluzivnom dodatku, e, na koji način ga ostvari, da li je neko oštećen, koja prava ima i tako dalje. Znači, mora se doći u udrugu, e, ako dođe, znači puno više nego što znaju kod kuće. E, možete li nam, evo, na kraju najaviti možda neke buduće projekte? Pa čujte, buduće projekte ne mogu sad najaviti. Što pripremate? trenutno ništa ne pripremam, tek smo projekt, nama je projekt koji ovaj sad počeo u sedmom mjesecu. Znate, pa taj projekt je trogodišnji, znači on se mora odraditi. Onda imamo, vidjet će, znači mi trenutno provodimo dva velika projekta i imamo e, tri manja projekta. Imamo projekt od grada Vinkovaca, imamo projekt od grada Vukovar, imamo projekt od Županije. Tako da smo dosta, dosta projekata imamo i treba to sve provesti, te projekte koje imamo u ovoj godini. Kad ova godina prođe, onda će razmišljati o sljedećoj godini. Evo, onako iskreno rečeno.